Când Pilat l-a condamnat, Domnul s-a supus și mulțimea a strigat, moarte lui Iisus. Între ei am fost și eu, chiar de-am stat ascuns, dar păcatele mi strigau, moarte lui Iisus.